ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين Na bila ya shaka tuliwaokoa wana wa Israeli katika adhabu ya kuwadhalilisha. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ya Firauni. Hakika yeye alikuwa jeuri katika wenye kupindukia mipaka. walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin, na tuliwakhiari kwa ujuzi wetu kuliko walimwengu wenginewe. Wa atainahum min alayati ma fihi bala'un mubin, na tukawapa katika ishara zenye majaribio yaliyo wazi. Inna haula ila yaqulun, hakika hawa wanasema in hiya illa mautatuna alula wama nahnu bimunsharin, hapana ila kufa kwetu mara ya kwanza tu, wala sisi hatufufuliwi. Fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin basi warudisheni baba zetu ikiwa nyinyi mnasema kweli ahum khayrun am qaum tubba'in walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin je ni wao bora au watu wa tuba na waliokuwa kabla yao tuliwaangamiza hakika hao walikuwa wakosefu وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين Na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kwa mchezo. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون Hatukuviumba hivyo ila kwa haki, lakini wengi wao hawajui. inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in Hakika siku ya uamuzi ni wakati uliowekwa kwa wao wote. Yawma la yughni mawlan an mawlan shay'an la hum yunsarun. Siku ambayo rafiki hatamfaa rafiki yake kwa chochote wala hawatanusuriwa. Illa man rahima Allah innahu huwal azizur rahim isipokuwa atakaye mrehemu Mwenyezi Mungu hakika yeye ndiye mwenye nguvu mwenye kurehemu Allahu akbar Allahu akbar La Na kwa hakika Mwenyezi Mungu aliwaokoa wana wa Israeli na adhabu ya kuwadhalilisha. Aliwaokoa kwa Firauni, hakika Firauni alikuwa jeuri kwa watu wake, amepita mipaka kwa shari na waasi. Ninaapa, tuliwahiari wana wa Israeli kwa kuwa tuliwajua kwamba wao wanastahili kuteuliwa kuliko watu wengine wote wa zama zao. Kwa hivyo, tukawatuma miongoni mwao manabii wengi kwa kuwa tulijua hali zao. Na mwenyezi mungu akawaletea katika mkono wa Musa dalili kadhaa wa kadhaa za kuwatia wao katika mitihani iliyo wazi. Hakika hawa wanaokadhibisha kufufuliwa bila shaka wanasema, hapa na kufa ila kwa haya ya mauti yetu ya kwanza ya duniani, wala sisi hatutafufuliwa tena. Na wao mwambia mtume wa mwenyezi mungu na waumini, ikiwa nyinyi mnasema kweli katika madai yenu kwamba Mola wenu mlezi anahuisha wafu kwa ajili ya hisabu katika akhera, basi upesi upesi tufufulieni baba zetu waliokwisha kufa kwa kumwomba huyo Mola wenu mlezi. Je, makafiri wa Maka wanawashinda kaumu ya Quba na waliowatangulia kwa nguvu na ulinzi na utawala na mambo yote ya kidunia? Ewe Muhammadi hawa washirikina wa kaumu yako, hawa washindi hao kwa nguvu, na hao sisi tuliwateketeza katika dunia kwa ukafiri wao na madhambi yao. Basi, na wasingatie. Na mwenyezi mungu hakumba mbingu na ardhi na viliomo baina yao bila hikma. Hatukuziumba hizo ila kwa umbo lililoambatana na hikma kwa nidhamu iliyothibiti yenye kuonyesha ushahidi wa kuwepo Mwenyezi Mungu wa pekee mwenye uwezo. Lakini wengi wa hawa wameghafilika, wamo katika upofu, hawazioni dalili hizi. Hakika siku ya hukumu kupambanua baina ya mwenye haki na asiye na haki ni wakati wa wote. Siku ambayo jamaa hawezi kumtetea jamaa yake wala rafiki kumtetea rafiki yake kwa lolote hata kwa uchache wa adhabu. Wala wao hawatanusuriwa nafsi zao mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini wale ambao Mwenyezi Mungu amewarehemu miongoni mwa waumini, Mwenyezi Mungu atawasamehe na atawapa ruhusa ya uombezi waweze kuombea wenginewe. Hakika yeye ndiye mwenye kushinda kila kitu, mwenye kuwarehemu waja wake waumini.